قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد سَمَعَ mimi na kunasihini kwa jambo moja tu ya kwamba msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wawili wawili na mmoja mmoja kisha mfikiri mwenzenu huyu hana wazimu yeye si chochote ila ni muonyaji kwenu kabla ya kufika adhabu kali قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد Sema, ujira niliokuombeni ni wenu nyinyi. Sina ujira ila kwa Mwenyezi Mungu, na yeye ni shahidi juu ya kila kitu. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب Sema, hakika Mola wangu mlezi anaondoa upotovu kwa haki. Yeye ndiye mwenye kujua vyema yaliyo ghaibu. Qul jaa al-haq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id. Sema, kweli imefika na uongo haujitokezi wala haurudi. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب Sema, ikiwa mimi nimepotea, basi nimepotea kwa kudhuru nafsi yangu mwenyewe. Na ikiwa nimeongoka, basi ni kwa sababu ya kunifunulia Mola wangu mlezi hakika yeye ni mwenye kusikia aliye karibu walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib na lao ungeliona watapobabaika basi hapana pa kukimbilia na watakamatwa mahala pa karibu waqalu آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد Na watasema, tunaiamini, lakini wataipata wapi kutoka huko mahali mbali? وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد Na hapo kabla yake waliikataa, na wakiatupilia mbali maneno ya ghaibu kutoka mahali mbali. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب Na watatiliwa kizuizi baina yao na hayo wanayoyatamani kama walivyofanyiwa wenzao zamani. Hakika hao walikuwa na shaka ya kutia wasiwasi. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Waambie mimi na jambo moja tu, msimame kwa ikhlasi ya kumtakasia Mwenyezi Mungu, mwache kufuata mitindo yenu ya zamani katika kuchungua kwa kumsafiania Mwenyezi Mungu mkigawika wawili wawili au mmoja mmoja muangalie kwa adilifu na insafu kisha mfikiri habari ya huyu mwenzenu Muhammadi ambaye mmeishi naye na mnajua kuwa akili yake ni timamu huyu hana wazimu kwa kulingia jambo hili yeye huyu si chochote ila ni mwonyaji kwenu anakuhadharisheni msije mkapata adhabu kali na kukabilini mbele yenu Waambie makafiri ujira wowote nilokutakeni ujira kufikisha ujumbe ni kwa maslaha yenu. Yaani nyinyi mwongoke na mpate malipo kwa Mwenyezi Mungu. Sina ujira na utaraji mimi ila kwa Mwenyezi Mungu. Naye ni mwenye kuangalia na kuchungua kila kitu. Waambie hakika Mola wangu mlezi huitupa haki juu ya batili yani uongo ikauondoa. Na yeye ndiye mwenye kuijua vyema ghaibu hapana siri fichikana kwake. Waambie Uislamu umedhihiri wala uongo hauwezi kuwa ndiyo njia ya kuipinga haki. Na hizo mbinu za zamani hazirejei tena. Waambie nikiacha haki basi madhara ya hayo yataniangukia mwenyewe na nikiongoka basi nimeongozwa na Mola wangu mlezi. Yeye ni mwenye kusikia kauli yangu na kauli yenu, yupo karibu nami na karibu yenu. Na lao kuwa utaona, ewe mwenye kuona pale watapofadhaika makafiri kweli itapodhihiri, basi hawatakuwa na pakukimbilia na watachukuliwa peleko kwenye moto kutoka pahala karibu. Na watasema watapoiona adhabu tunaiamini haki. Na vipi wao waipate imani kwa wepesi huo kutoka pahala mbali na dunia ambayo wakati wake wamekwishapita pita na ilhali wao walikwisha ikataa haki kabla siku hii na wakavurumiza kwa dhana ya uongo kutoka mahala palipo mbali na ukweli. Patawekewa wakizuizi baina yao na hayo na yatamani ya imani ya kuwafaa kama walivyofanywa wenzao wa kabla yao walipoamini baada ya kuisha wakati wake. Kwa sababu wote hao wote walikuwa katika kuifanyia haki shaka inayopelekea kutuhumiwa.